Саншын. Ес манран сасын, меже сан укшу бур. Эп калап, же мылдын, манан чуным бур. Ес мана пірле галарын, уйықне мін жол илен. Эп каларым, пулыс арым, унчухне хывах білен. Мулбамар эдем илем, шагы жудытын жүре. Пәліне бұл, Эдемень муле, ялгышса дыран чыре. Пәрбірне савза сындузым мене гирлі халі мул. Сывы бұлдыр жамрық пужым, әзі мажын сывы бул Эс манран пірлі ұйтсасын, меже сумсан укшу бур, Эп калап, чыремжым ылдын, санжын ылдын чуным бур.